Septītais fails. Juridiskās palīdzības administrācija. Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība. Juridiskās palīdzības administrācija JPA ir atbildīga iestāde par juridiskās palīdzības nodrošināšanu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Kam ir tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, vēršoties JPA. Tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir personām, kuras ir iegūši maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu attiecīgi izziņu izsniedz pašvaldības sociālais dienests. Pēkšņi ir nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību. Stihiski nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ, informāciju un pierādījumus par to var iesniegt tikai pati persona atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā. Informāciju sniedz attiecīga valsts vai pašvaldības iestāde pēc personas vai JPA pieprasījuma. Kādās lietās JPA piešķir valsts nodrošināto juridisko palīdzību? Civiltiesiska rakstura strīdos, ārpus tiesas juridiskā palīdzība, izņemot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 6. pantā paredzētos gadījumus. Civillietās Juridiskā palīdzība tiesā, izņemot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 6. pantā paredzētos gadījumus administratīvās lietās bāriņties lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros, pārsūdzības procedūrās patvērumu piešķiršanas un izraidīšanas procesa ietvaros. Juridisko palīdzību minētajās lietu kategorijās var pieprasīt līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanas brīdim. Kādu juridisko palīdzību ir iespējams saņemt? juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanu, pārstāvību tiesā. Kas nepieciešams juridiskās palīdzības saņemšanai civil lietās un administratīvajās lietās bāriņtiesas lēmumu pārsūdzēšanai? Persona iesniedz JPA aizpildītu juridiskās palīdzības pieprasījumu iesniegumu veidlapu, kam pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas. Izziņu par atbilstību maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusam, vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Dokumentus par civiltiesiska strīda būtību bāriņtiesas pieņemto lēmumu, virzību, piemēram, līgums, tiesas pavēste, bāriņtiesas lēmums. Aizpildīt iesnieguma veidlapu ar pievienotajiem dokumentiem personu iesniedz JPA personīgi, nosūta JPA pa pastu vai nosūta uz e-pastu jpa at jpa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu. Kur var saņemt iesniegumu veidlapas un informāciju par tās aizpildīšanu? Portālā www.latvija.lv JPA mājaslapā www.jpa.gov.lv sadaļā Pakalpojumi JPA pilslaukumā 4 Rīgā vai pašvaldībā kuras administratīvajā teritorijā ir personas deklarētā dzīvesvieta vai kur tā tiesiski uzturas. Pa bezmaksas informatīvo tālruni 8 0 0 0 1 8 0 1 Iesnieguma izskatīšana JPA izskata veidlapu un pieņem lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 21 dienas laikā, bet lietās, kas skar bērnu tiesības, 14 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Papildu informācijas pieprasīšana aptur termiņu lēmuma pieņemšanu līdz brīdim, kad saņemta nepieciešamā informācija vai beidzies termiņš tās iesniegšanai. Pieņemot lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu, JPA juridiskās palīdzības sniegšanai norīko juridiskās palīdzības sniedzēju, kas ir noslēdzis juridiskās palīdzības līgumu ar JPA. Lēmuma paziņošana Lēmumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt paziņo iesniedzējam rakstveidā – nosūtot pa pastu uz personas pieprasījumā norādīto adresi vai izsniedzot personīgi JPA. Juridiskās palīdzības saņemšanas kārtība - vēršoties JPA. Civiltiesiska rakstura strīds, bāriņties lēmuma pārsūdzēšana. Persona maznodrošinātas vai trūcīgas personas status. Vai pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā. Vai pēkšņa no personas neatkarīga situācija un materiālais stāvoklis, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību. Pieprasījuma iesniegšana aizpildīt juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa. Pievienota pašvaldības izziņas kopija par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statustam, vai citi dokumenti, kas apliecina tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Pievienotas dokumentu kopijas, kas raksturo strīda būtību lēmuma pieņemšana. JPA izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu 21 dienas laikā vai 14 dienu laikā bērnu tiesības jautājumos. Lēmuma paziņošana. Lēmumā par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu ir norādīts juridiskās palīdzības sniedzējs, juridiskās palīdzības saņemšanas vieta un laiks. Valsts nodrošinātājs juridiskās palīdzības saņemšana. JPA lēmumu var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Juridiskā palīdzība pārrobežu civiltiesiskos strīdos. Pārrobežu strīds ir tāds juridiska rakstura strīds, kurā juridiskās palīdzības pieprasītāja pastāvīgā dzīvesvieta nav tiesas sēdes norises vai tiesas nolēmuma izpildīšanas valstī. Pārobežu strīds norisinās Latvijā, pārobežu strīds norisinās ārpus Latvijas. Valsts nodrošina juridisko palīdzību pārobežu civiltiesisko strīdos ārpus tiesas un tiesā, līdz tiesas nolēmums vai publiskais akts ir izpildīts. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai pārobežu strīdos aizpildāma speciāla iesnieguma veidlapa. Informāciju par juridisko palīdzību pārobežu strīdos var saņemt JPA, kā arī Eiropas e-tiesiskuma portālā. HTTPS kols divas šķērsvītras e svītra justice punkts europa.eu šķērsvītra content apakšsvītra legal apakšsvītra aid svītra 55 svītra lv.do sadaļā Juridiskā palīdzība Juridisko palīdzību pārobežu uzturlīdzekļu piedziņas lietās nodrošina uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija. Persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību un pārstāvību krimināla procesā. Paskaidrojums regulē krimināla procesa likums ar lūgumu nodrošināt juridisko palīdzību persona vēršas pie krimināla procesa virzītāja, izmeklētājs, prokurors vai tiesnesis. Lēmumu par advokātu nozīmēšanu juridiskās palīdzības sniegšanai krimināla procesā pieņem procesa virzītājs un par to paziņo personai, kas pieprasījusi juridisko palīdzību un attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam. Zvērinātu advokātu vecākais nozīmē konkrētu advokātu, kurš personai sniedz juridisko palīdzību krimināla procesā. JPA veic apmaksu advokātam par personai sniegto valsts nodrošināto juridisko palīdzību krimināla procesa ietvaros. Svarīgi! Būtiski juridisko palīdzību pieprasīt saulaicīgi un informēt JPA par izmaiņām sniegtajās ziņās. Personai ir jāiesniedz JPA dokumenti par atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas kritērijiem visā juridiskās palīdzības saņemšanas laikā. Puse kas lietā saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ir atbrīvota no tiesas izdevuma samaksas valsts ienākumos. Valsts nesedz ar lietas vešanu saistītos izdevumus, izņemot izdevumus par juridisko palīdzību un ar to saistītos izdevumus. Izdevumus par valsts nodrošināto juridisko palīdzību tiesa, taisot no lēmumu, piedzen no zaudējušās puses, izņemot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņēmējus. Valsts nesedz tiesāšanās izdevumus, tai skaitā valsts nodevu, kancelejas nodevu un citas, kas maksājami saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai tiesas nolēmumu. JPA funkcijās neietilpst juridisku konsultāciju sniegšana par lietas būtību vai konkrētu strīdu risināšanu, to juridiskās palīdzības piešķiršanas gadījumā nodrošina juridiskās palīdzības sniedzējs. Juridiskās palīdzības saņēmējam ir pienākums sadarboties ar JPA un juridiskās palīdzības sniedzēju, taiskaitā saulaicīgi sniegt vispusīgu informāciju, kas saistīta ar risināmo strīdu, informēt par patstāvīgi veiktajām darbībām, un grūtībām juridiskās palīdzības saņemšanā. Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums un pieņemts lēmums par juridiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, neatiecas uz aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanu krimināla procesā kontaktinformācija, juridiskās palīdzības administrācija, Pilslaukums 4, Rīga, LV svītriņa 10, 50. Bezmaksas tālrunis uzziņām 8, 0, 0, 0, 1, 8, 0, 1. elektroniskās adreses jpa at jpa punkts gov punkts lv dubult v dubult v dubult v punkts jpa punkts gov LV. Apmeklētāju pieņemšanas laiki Pirmdienās no 13. līdz 18. Otrdienās no 9. līdz 14. Trešdienās no 9. līdz 14. Ceturtdienās